Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 10, 1971 Itinalagang co-adjutor bishop ng Malolos ang nooy si Bishop Ricardo Vidal. Nang taon din yon, iginawad sa kanya ang ordinasyong episkopal, ang isang antas ng sakramento ng orden sa pagiging opispo. Si Bishop Alfredo Maria Aranda Oviar ang nag-orden sa kanya. Matapos ang dalawang taon bilang coadjutor bishop ng Malolos, binigyan siya ng panibagong katungkulan bilang arsobispo ng Lipa. Siya ngayon ang kinikilala natin na kanyang kabunyian, Ricardo Cardinal Vidal. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.